والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Hvala Allah subhanahu wa ta'ala i neka je salavat salam na Allaha u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A nakon toga mi smo počeli znači sa ponavljanjem gradiva. Tako, prošli put smo napomenuli glavne teze nekoliko poglavlja koje smo obradili u prvom dijelu ove knjige. Ova knjiga se sastoji iz tri dijela. Prvi govori o imanu, drugi o širku, treći o propisima koji se vraćaju na, na imani. Širk proizilaze iz toga, je tako? Pa smo mi završili ovde, znači čitali fetvu po fetvu i pročitali ovo prvo poglavlje koje govori o imanu o tako, o ruknovima šehadeta, o šartovima šehadeta, o stvarima bez kojih islam, odnosno vjera čovjek neće biti ispravna i tako dalje. Pa smo prošli put ponavljajući završili, je tako, zadnje što smo spomenjali jeste poslanstvo, je tako, vjerovanje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem poslanstvo poslanika svih i Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i govorili smo o imanu, i o tako, definisanju imana. I to smo završili. Sad je na redu, znači, dok smo stigli poglavlje o definisanju taguta, šta je tagut i do kraja, znači, inshallah uz za Allahovu pomoć, večeras to da završimo. Pa definicija taguta. Prvo da vidimo definicija imana. Ko će nam reći šta je iman? Kod ehlo sunneta. Vjerovanje u srcu. Potvrđivanje riječima i i dijela. I dijela. Znači su sastavni dio imana. Dijela su rukn. Je tako? i ona nisu šart za potpunost imana, nego su sastavni dio imana. Jer ako neko kaže da su šart za potpunost imana, šta onda on u stvari misli? Da je iman i bez dijela posto, postoji, jel tako? I bez dijela da postoji, mi kažemo ne. Bez dijela ne ima imana. Dobro. Tagut, šta je to tagut? sve ono o čemu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, jeste to tagut. Šta je, dobro, to su neki od taguta koji je nabrojio, a tako tamo od onih pet koji je nabrojio še, uh, e, še Mohamed i Abdel tako? Sve ono sa čim se prijeđe, je tako, granica od stvari koje se obožavaju, od stvari koje se slijedi, je tako? I od onih kojima se poko, pokorava. Znači, sve ono u čemu se prijeđe granica, od stvari koje se obožavaju, koje se slijedi, je tako? I kojima se pokora, pokorava. Zašto kažemo od stvari? Zato što neka tu nisu živa bića, tako? Neka su tu neživa bića, kamenje, kipovi i tako dalje. Pa tagut je, kako kaže Ibn Qajim, ovdje znači njegova, njegova definicija, znači je ovo da obuhvata sve što se obožava, što se slijedi i čemu se pokorava. Misli se što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što se slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako? I čemu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno sve se misli nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Jer se nekad ti nekome pokoravaš, ali, šta, ne nasuprot Allah subhanahu wa ta'ala, nego zato što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da mu se pokoriš, jel tako? Da ju tome pokornost Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je ženi naređeno da bude pokorna, muž, jel sad muž tagut, nije zato što je joj je. Allah subhanahu wa ta'ala naredio i njoj je u, to, u tome pokornost, kome? U stvari, Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što to Allah od nje traži. Allah uzvišen. E tako. Pa je, kaže Tagut, svi ljudi, odnosno svaki narod, koji, kod kojeg se traži presuda, jel tako? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika sallaha alaihi wa sallam, ili svi ljudi koji, kod kojih se traži presuda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi sallam i koji obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga slijede bez znanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači slijede ga nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne da ga slijede zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Slijede ga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili mu se pokoravaju u onome u čemu ne znaju da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad ovako definišemo taguta, onda taguta Ima. Ima pun. Hm? Onda je ima pun. Znači sve ono, svaki, svi ljudi kod kojih se sudi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li tako? I njegov poslanika sallaha lica. Sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Ili se slijedi. Slijedi po slijedi, znači. Nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala naredi drugačije, a oni naređuju drugačije, oni njih slijedi. Ili mu se pokoravaju bez znanja, je li tako? Da li je u tome pokornost Allah subhanahu wa ta'ala? tako? Bez dokaze, tako? Slijede ih na slijepo, je tako? Bez ikakvog dokaza. Da je u tome pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, ovo je pravilo, znači, da se zapamati. Dalje, kakav je propis suđenja po sekularističkim zakonima? Suđenja, vladanja, da tako, organizovanja države po sekularističkim zakonima, po izmišljenim zakonima. Kakav je propis toga suđenje po tim zakonima je u stvari suđenje po po tagutu, odnosno suđenje pred tagutom. Pred tagutom. Svi sistemi koji su suprotni Allahovom šarijetu, koji su postavljeni da se po njima sudi i vlada, su suprotni Allahovom subhanahu wa ta'ala šarijetu i oni su šta? Znači, pariraju Allahovom subhanahu wa ta'ala šarijetu svi ulaze u značenje taguta. Svi ulaze u značenje pod značenje taguta. Gdje svaki zakon koji parira zakon Allaha subhanahu wa ta'ala ulazi pod značenje taguta. Je li naša Bosna tagut? Nije malo. Aha, dobro. Nije malo, nije malo. Ermin, šta ti misliš? Kako će naša Bosna biti tako? Je li li? Reći slovo. Nisi dolazio na derse. To ne smije biti. <laughs> Nek si došao kad se ponavlja gradiju. Da te odva pita. <laughs> Jer kad se ponavlja gradimo da se ispituje, jel tako? To je pravilo. Kad se radi nova lekcija, onda nema ispitivanja. Dobro. Jeste moje nene, jeste. Kakav je, znači, kako se to, ili kroz što se izražava kufru ta god? Je tako? Na koji način se čini kufru ta god? Prvo da vjeruješ da je taj ibadet koji, koji se čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je batr. Da je batr lažan, neispravan. Je tako? Da ostaviš taj ibadet. Je tako? I da mrziš to što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? I da mrziš one koji taj ibadet čine. I da se neprijateljski odnosiš prema njih. Prema njima. Tycz tai zator Allah te pomogł. Kako ćeš mrijeti mu dušman? Wallahi s kojim dušman? U duši, ali ja smiješ javiti. Evo ja izjav. ja mislim da je dovoljno od mene, da se odreknemo ta guta. A? Wallahi im razimaju. I vallahi smo im neprijatelji. i tako je Allaha i oni su naši neprijatelji još prije nego smo mi postali toga svjesni. Pa hvala Allah što nam neke stvari pokaže. Dobro. Kogod sudi vlada mimo Allahovog zakona, šta je on? Tagut. Neće biti ispravan islam nikome znači njegova vjera, neće mu biti ispravna sve dok se od, ne odrekne ta guta i dok ih ne protekfiri. I dok ih ne protekfiri. Pa neki kažu ovdje šta? Vi izmišljate neke nove osnove u našoj vjeri. Koju osnovu, osnovu neku tekfira? Nema vjere bez tekfira, nešto se tu vi. Ili Iz čega ovo proizilazi? da ih moraš potekfiriti i ostaviti. Ali oni kažu da smo mi ovo sad izmislili. Pa proizilazi iz šehadeta. La ilaha. Nema nikakvog ilaha. Što znači? Ovo što ste vi rekli da je lat ilaha, da je uzat ilaha, da je menat ilaha, nema njih. Što to znači? protekfiri smo i, i njih i one koji obožavaju, sve smo ih protekfirili, je tako? Je tako? Illa Allah, nema ni jednog ilaha osim Allaha, samo je Allah istinski ilah. Istinski, šta? Ma'bud. Ono čemu se ibadet čini. Samo on to, samo se njemu ibadet čini sa pravom, je tako? Pa ovo su lažni. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta, je tako, govori o tome da je naređeno šta? Da se kufr u taguta čini. A kako ćeš činiti kufr u taguta ako ga nisi protekfirio? Na koji način? Kako to sad ja ne vjerujem u taguta? Negiram taguta. Kufr je negiranje, poricanje, osporavanje, negiranje. Tako. Kako to ja činim negiranje taguta, a nisam ga protekfirio. Ako ga nisam protekfirio, onda je on legalan, je tako? Nelegalan tek kad ga budem smatrao kjafir, je tako? Nevjerniko. A Allah subhanahu wa ta'ala to uspostavlja kroz kur'anski ajde. Femen jek fur bi tahut. I ko učini kufru tako, vajubim bilahi, povjerim Allahu Pa tamo oni što hoće da se u juridune, juridune je te hakemu ila tagut žele da se sude kod taguta u kad umiru en jekfuru bi. A već im je naređeno da kofr u njega učine. I vidiš da ti je ovo naređeno. Zato ti nije ispravna vjera. Šta? Dok ne učiniš kufru taguta. A kako što učini kufru taguta? Eto tako kako malo prije objasnimo. Je tako? Dobro. Dalje kogod bude hvalio tagut fali ili ih brani raspravljajući se za njih kako to raspravljajući se za njih ha? brani ha? čuva njihov interes brani kad neko e, iznosi dokaze protiv njih on nalazi neke druge dokaze, ne opravda i tako dalje. Jeste, jeste. Znači, da ih hvali i da se raspravlja za njih. Da u raspravama, znači, da, da ih brani. Jel tako? Od koga će ih braniti to? Od muslimana koji ih tekfire, tako? Od njih će ih braniti. Nema od kog drugog, od kog? Pred kim će im drugi braniti? ako neće pred muslimanima koji tekfire. Šta je sad? Šta je sa njim? Haraže min al islam. Izašao je iz islama. Makar bio postač i klanjač. Makar bio postač i klanjač. Ko upozna značenje la ilaha illallah, on zna da onaj ko sumnja ili se dvomi u kufr, onoga koji je učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je sa njim? Ko zna značenje la ilaha On zna da ovakav. Ko zna pravo značenje la ilaha illallah. Kad vidi nekoga da se dvoumi, je l' tako? Oko tekfira onoga ko čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala, šta je sa njim? On zna da ovaj nije učinio kufr u Tagut. Zašto? Zato što se dvomi da tekfir je onoga ko čini širka Allah subhanahu wa ta'ala. Šta je tevhid? Tevhid je kufr u svakog taguta koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je suđenje pred tagutom? Suđenje pred tagutom je vjerovanje u tagutom. To je imano taguta. Šta je dokaz? Želi da se sude kod taguta, a naređeno im da učine kufr. Šta znači? Ovo želi da se sude, a naređeno im da učine kufr. Znači da ovo što želi da se sude, da je to bio i, ima. Jer vidite, znači oni žele da se sude kod taguta. A Allah subhanahu wa ta'ala onda govori da im je naređeno ono što je suprotno tome što oni žele. Oni žele da se sude, a naređeno im suprotno od toga da učini kufru taguta. Pa šta je suđenje kod taguta? Iman u taguta. To je onda iman u taguta. Dobro? Ko se pokori učenjaci i vladarima u oharamljivanju onoga što je Allah s.a. dozvolio ili dozvoljavanju onoga što je Allah s.a. zabranio on ih je uzeo za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako neka vlast, ovo sad sve znači tezu po tezu. Ako neka vlada vlada i sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio, ona je šta? tagutska, neislamska vlast. Tagutska, neislamska vlast. Dobro. Kaka je vlast onda u distriktu Brčku? Tagutska vlast. Dobro. A kaka je vlada u Tuzni? A u Sarajevu? Aha. A u Turskoj? Samo na Tursko mora. Sarajevo. Isto toga toga toga. Dok štrajkuju, dok vape sure u Maramama, po Kornikarpa, znači su gore nego Sarajevo. A u Turi su? A? A u Turi su? E, tu ne znam, tu što nisam, da je bude. U Tunisiju je zakonom zabranjeno da žena nosi makar maram. Allah, Allah, im kaznio žene. Kako makar? Makar maram. Znači, ja, to, ja? o ovome ne, ne, ne govori. o tome se ne smije ni razmišljati. E, Tek sam prošle godine jedan brat Oni su u Tunis malo onako sa bradom smije otići. Odozno. Pa ne. Dobro. Kogod, ovo je sad opet iz oblasti čega? Kufra u taguta i vjere u Allaha, to je su dvije suprotne stvari, tako? Kogod, pitanja oko kojih se desi spor, spor, znači razilaženje, kogod ta pitanja ne vrati na Kur'an i sunnet, on nije u suštini mu'min. On nije u suštini mu'min, nego je mu'min u taguta. Zašto? Zato što je narušio šar od šartova imana. Zato što želi da se sudi tako. taj. Yes. ovo sad ne, neko pitanje oko čega se desi spor. Ne svodi se na imetak, na ne znam, nasljedstvo, na bračno pravo, na kazneno pravo, na, ne svodi se samo na to, nego prije svega se svodi na pitanja vjeri. Tako, prije nego ova druga pitanja. Dobro. Oni koji postave sekularističke zakone, ili ne moraju, znači biti sekularistički. Bilo kakvi. Bilo kakvi drugi zakon. Zašto? Ovo sam se sad sjetio zato što mi insistiramo sekularistički kod nas. a negdje može biti da nije sekularistički, el tako? Nego da bude vjerski isto. Vjerski zakon. Ali šijski, na primjer. Ili vjerski tamo neki kršćanski sekti. Naš... Islamske republike. Is... Islamska republika Pakistan. Na primjer, eto nije njihov zakon. Kako se zove? Uzmeš pas, piše Islamska republika Pakistan. Pa ne daje muslimanima atomsko ruže u ruke, ne? Oni drže. Da. Kaže, kogod postavi neke, znači ovde, uh, e, izmišljene zakone, znači zakone mimo Allahovog smanova ta'ala zakona. Tako da se oni, znači, e, izdefinišu, poredaju, organizuju sudovi i tako dalje. Oni su šta? Da bi se po tim zakonima sudilo, šta su oni? Oni su kafir. Svi su kafir. Je li tako? makar rekli mi smo pogriješili a Allahov šerijat je bolji i pravedni makar tako rekli opet su kafir jer kaže ovdje šta isto kao kad me neko činio seždu kipovima kaže ali to je batr to nije ispravno opet bi bio kafir Propisivanje zakona je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nema pravo šta da naređi, zabranji, dozvoljava, oharamljuje, ohalaljuje. Svata, zašto niko drugi nema pravo? Zato što sve ovo posljeduje Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi smo mi Allahovi robovi. To zato nema nikog drugi pravo da se u to miješa. I to je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. I od osnovnih svojstava, jel tako, s osnovnih stvari koji ulaze u u uluhijet, jel tako, u oboža, obožavanje, to jest poštovanje njegovog zakona. Pa ako bude tražio sud, jel tako, i bude se sudio ili vladao po zakonu ima Allahovog subhanahu wa ta'ala šarijeta od drugih društvenih uređenja i drugih ljudskih zakona uzeo je te čije je zakone uzeo i te sisteme čije je znači prihvatio uzeo ih je za Allahove subhanahu wa ta'ala šurake suparnike, je tako? saučesnike u čemu? U zakonodavstvu. Dao im je pravo šta? U zakonodavstvu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je onaj koji ih uzmi. A šta je onaj koji sam sebi dadne to pravo da on propisuje te zakone da sudi, da ih izglasava. Da... Ne zavljuje svojstvo. Dobro. Kogod bude pozvan Kur'anu i sunnetu da mu se sudi pa odbije on je munafik. On je munafik. Kako to znamo? Po tekstu Kur'ana, ta po tekstu Korana u suri Nur. Je li tako? U suri Nur, doslovno znači, stoji da oni koji odbiju šta je sa njima efi kulubih i marad ili je li to u njihovim srcima bolest kakva bolest nikak emir tevu ili su posumnjali je li tako em je ili se boje en je Allahu alih da će im Allah nepravdu učiniti. Jer to se boje da je nepravedan šarijet. Nepravedan šarijet Allah a pravedan zakon ovi lopova i bande ovi i probi svijeta koji svaki put kandiduju, svaki put sa novim lažima izlazi. E, znači, zato je on munafik ko bude pozvan da mu se sudi po Korani i Sunnetu pa odbije, munafik je. Kogod bude pozvao, pozivao, je tako, da se sudi po zakonu mimo, mimo Allahovog zakona, učinio je Allahu subhanahu wa ta'ala pripisao druga učinio širk u pokornosti i zakonodavstvu. U pokornosti i zakonodavstvu. Kogod sudi po zakonu na ima Allahovog zakona, nije mu vahid. Zašto nije mu vahid? Zato što je Allah subhanahu ta'ala pripisao druga u pokornosti i zakonodavstvu. Ne može biti mu vahid. I nije učinio kufru taguta. Nego šta je učinio? nego je povjerovao u tagut. Onaj ko sudi ima Allahovog subhanahu wa ta'ala zakon. Kogod izađe iz Allahovog zakona i okrene se nekom drugom zakonu mimo toga i učini zakonom koji će biti, kojim će se dati prednost nad kitabom, nad Koranom i sunnetom u presudama, on je kafir obaveza je protiv njega se boriti dok se god ne vrati Allahovom sudu, Allahovom zakonu. U svemu i velikom i malom. U svemu. Dok se god ne vrati sasvim skroz Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu. Kogod presudi mimo Allahovog zakona ili bude tražio presudu mimo Allahovog zakona, tako? On je presudio i sudio se kod taguta. Presudio kod tagutu i sudio se kod taguta. Zemlja u kojoj se sudi po zakonima mimo Allahovog subhanahu zakona nije islamska zemlja. Tako. I obavezna je hijđre hijđra iz nje onome ko može. Obavezna je hijđra iz takve zemlje onome ko može. Koju se ne sudi. Koju se ne sudi. Tako sam rekao. A, ako budem šta drugo rekao, odmah me ispravca. Ovo je sad škakljivo. Samo ne, ako uspali gotovo. Za glavi smo. Razumijem? Dobro. Ko bude sudio po ljudskim zakonima, a bude vjerovao da se ona vatim, to nema nikakvog uticaja. Je li tako? On ne sudi po Allahom zakonu, ali kaže, gdje su ovi zakoni po kojima mi sudimo, one su neispravni, one su vatim. Je li tako? Ovo što radimo je neispravno, to nema nikakvog utjecaja. Nego je to šta uklanjanje Allahovog šarijeta kao kad bi neko obožavao kipove i vjerovao da je to neispravno. Kao kad bi neko i vadet činio kipovima i vjerovao da je to neispravno. Svaka država koja ne sudi po Allahovom šarijetu i ne pokorava se njegovim naređenjima, to je džahilijetska kafirska, nepravedna, fasička država po tekstovima kuranskih ajeta. Znači nije po govoru neke uleme i nije po nekakvim, nego po tekstovima kuranskih ajeta. Vađib je muslimanima da je mrze i da se neprijateljski prema njoj postave. Da se neprijateljski prema njoj postave postavi. I haram im je da je vole i da joj budu odan. I da joj budu odan. Haram im je da je vole i da joj budu odan. Ovo dobro zapamćite. Haram im je da je vole i da joj budu odan. Dobro. Puku prihvatanje islama. Bez pridržavanja zakona i šarijeta, je tako? Ne opovrgava obavezu borbe protiv takve. Je tako? Nego borba ostaje vađib sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je ovo, ovo malo prije što smo govorili? sve dok ne bude se prihvatio Allahov sud u svemu i u velikom i u malom a ovdje je općenitije još sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala i sve dok ne nestane fitni a šta je fitna? širk sve dok se širk ne ukloni sve dok se širk ne ukloni Složili su se učenjaci, bez razilaženja među njima, da svaka skupina koja ostavi ili se odupre od izvršavanja nekog od šarijatskih propisa. Odupre se od je tako, odupire se u izvršavanju nekog od šarijatskih propisa, je tako? Koji su jasni prenešeni mutevati predajama, znači nema nikakve sumnje u njih, šta je sa njima? Da je vađib da se ustane u borbu protiv njih dok se ne vrati to propisu, dok ne počnu poštovati taj propis i izvršavati. Iako bi oni ustu izgovarali šehadet i držali se neki drugi propis. Šta ovo znači? Jasno, šta ovo znači? Znači, ako ostavi jedan propis koji je važiv, Ja, mutevatir, predajem došao. Ostavi jedan propis, znači borba nije bez obzira što se držaju... Ostali propise i što izgovaraju šehadet, na primjer. Ako su Ne mora biti da se zanijekalo, nego se odupiru, neće da izvrši to. Kao što je bilo za vrijeme Bekra. Kao što je bilo za vrijeme Ebu Bekra, radijallahu man. Oni se odupiru, neće da daju zekijat. Bez obzira što su izgovarali šehadet, klanjali, postili, ali neće da daju zekijat. Što je brat govorio, moji nije ezan, kad ne bi jedna grupa ljudi složila se jedno mjesto da, da, da, uče. da, uče ezan, bi će mora vrat pretinja, pa yes. se ne vrati. E, sad znate kakav je propis oni mjesta gdje ljudi klanjaju samo džum. U džamija. Ako puste jedan na kasetu, nauči ga. <laughs> sad znate, znači oni se svi šta <laughs> dogovorili. Je tako? da ostavi pet dnevnih namaza u džematu. Znači, možda oni klanjaju pokućama, ali su se dogovorili da ga ostavi u džematu. Je li tako? I sve li to samo na džumu. Dobro. Dobro. To je bilo vezano za pitanja i mesele i fetve koje smo čitali vezano za tagut. Dobro. Od stvari koje poništavaju tevhid je, sad govorim o tim stvarima malo, od stvari koje poništavaju tevhid je prijateljovanje sa mušricima i naginjanje prema njima. Ruku. Naginjanje prema njima prijateljovanje i naginjanje. Uzimanje njih za prijatelji, zaštitnike, tako, za konsultante, pomagače i tako dalje. I naginjanje prema njima. Uz pomaganje rukom i metkom ili jezikom. Kogod ovo uradi, Šta? narušio je svoj tevhid. Poništio je svoj tevhid. Nije više muvehid. Je. A, pa, što? Svatim. Dobro. Ovi što su otišli tamo u Irak, da su prije toga bili muslimani. Postali su nemuslimani. Jeste. Da, su prije toga bili muslimani. Dobro. Složila se sva ulema. I od Selefa i od Halefa. Šta znači ovo od Selefa i od Halefa? I od prvi generacija i od ovih kasnijih generacija, je tako? Od Ashaba, Tabiina i Imama, svi, znači svi od Ahlu Sunneta, da čovjek nije musliman sve dok se ne ostavi velikog širka i dok ga se ne odrekne i dok se ne odrekne onoga koga čini. Oko čega se složili da čovjek nije musliman dok se ne odrekne velikog širka, ne ostavi ga i ne odrekne onoga ko taj veliki širk čini. Osnova vjere islama i njegovo pravilo su dvije stvari naređivanje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Podsticanje ljudi na to i prijateljovanje i pravljanje saveza na osnovu toga, tako? I tekfir onoga ko to ostavi. Šta ostavi? Ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? I ostavi podsticanje na to. I ostavi savezništvo po toj osnovi. Je tako? i zabranjivanje širka u Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadeti, ili tako? I neprijateljstvo na osnovu toga i tekfir onoga ko ostavi to, ili tako? Ko, odnosno tekfir onoga ko učini širk i tekfir onoga ko učini širk. Znači tekfir onoga ko ostavi tevhid i tekfir onoga ko učini širk. neće se čovjek spasiti ko učini veliki širk. Znači, neće se čovjek spasiti ako učini veliki širk. Osim onoga, je tako, ko bude, znači, činio tevhid samo Allahu subhanahu wa ta'ala, i približavao se Allahu subhanahu wa ta'ala mržnjom mušrika koji čini širku Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači neće se čovjek spasiti od velikog širka dok ne budemo vehid u Allaha subhanahu wa ta'ala i dok se Allahu subhanahu wa ta'ala ne bude približavao kako približavao mržnjom mušrika i onih koji čini širka Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ibadet. kaže neću da budem neprijatelj mušnicima. Je tako? Ili bude neprijatelj i neprijateljski se prema njima odnosi, ali ih ne tekfir. Taj nije musliman. Taj nije musliman. Ovo ako ih ne tekfiri, na što se odnosi? Ne smatra i kjafirima. A možda čovjek nekad šta, smatra ga u srcu. Ubijeđen je da je on kafir, ali ga neće da protekfiri na glas. Ali tako? Ne smije da razmišlja na glas. Taj znači ne, ne ulazi pod ovom. Nego se ovdje misli ne tekfiri ga, znači nikako ne smatra i kafir pomaganje mušrika protiv muslimana je stvar koja izvodi izvjer. I to je riddet otpadništvo od vjere. Pomaganje mušrika protiv muslimana je riddet otpadništvo od vjere. Ko se bude borio sa mušricima protiv muslimana, kafir je, učinio je kufr. Makar bez toga, znači mimo toga bio mu vahid, i činio i ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala i ostavio se širka. Makar se ostavio širka. Ali sama činjenica da je stao sa mušnicima u borbi protiv muslimana, znači, izvela ga izmjeri. Ko pomogne mušnike protiv muslimana i podrži ih svojim imetkom, koji će oni iskoristiti u borbi protiv muslimana učinio je kufr. Ljubav prema mušnicima i pomaganje mušika protiv muslimana je kufr koji izvodi izvjeri. Svako ko boravi među mušnicima, a može da učini hijđ, a tu kad boravi među mušnicima ne može da uspostavi vjeru. Ne može da izvršava da upotpuni svoju vjeru. On je šta? Šta mislite šta je? Kao i oni. Neće sjaviti, ne, ne može izvršavati. Ne, klanja, klanja, klanja. ne izvršava, znači ne može da uspostavi vjeru, ne može da upotpuni svoju vjeru. Općenito znači, ne ulazimo sad u detalje šta a može da učini hijžu. Tamo gdje će moći. Sigurno je šta ovdje. On je čini time šta haram po konsenzusu. To mu je haram što ostaje tu i boravi. Ali ga to ne izvodi kako je bilo sa onim hm? sa snimanjima koji su ostali Da kada su. Možda neće. Znači, njemu ne znači ništa što, što ne može spustiti vjeru. Ne, ne smijeta mu to ni malo ono što ne jede ga što ne može spustiti vjeru. Možda, možda se boji, možda Znači, on u osnovi može učiniti hijžu, ali ostavi tu hijžu. Učinio je haram. Učinio je haram. Stvar koja je haram po iđmanu. Ali ga uvijek to ne izvodi izvjerimo. A tako? Dobro. To je znači o stvarima koje je šta narušavaju tevhid. Poništavaju tevhid. Ostalo nam je još svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala i imanu kaderu. To smo skoro govorili, je li tako? To smo skoro ponavljali, je li tako? Pa. A o tome smo još jednom davno prije govorili, je li tako? To to vidite opet. Sad ćemo u tezama samo kratko ponoviti. A to smo već prošli. Od imana u Allah subhanahu wa ta'ala je da se vjeruje u ono čime je sebe Allah subhanahu wa ta'ala upisao u svojoj knjizi na jeziku svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bez čega? Ko će nam reći? Bez pa izo? Izokretanje. Bez Ajde, ajde. Negiranje. Bez ulaženja u kakvoć i bez poređenja. Znači, tako vjerujemo u svojstvo kako su svojstva kojima je sebe Allah subhanahu wa ta'ala opisao onako kako je on sebe opisao i kako je došlo na jeziku njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez bez pa onda moraš znati objasniti bez čega bez tahrifa bez izokretanja značenja znači kad dođe ruka mi ne kažemo to je vlast moć blagodat ne ruk kad dođe lice da kažemo je tako bez izokretanja značnje, bez ta'tila, bez ne odbaci, odbacivanja i njegiranja. Drugi dođe, kad dođe lice, ruka, kažu nije ovo svojstvo Allah spana, to odbaci. Bez ulaženja u kakvo? U kakvoć. Jel tako? Pa kad Allah spana, tada šta? kaže da je se uzdigao iznad arša, uzdigao se iznad arša. Ne ulazimo u kakoću, je tako? I bez pore, poređenja. Tako vjerujem u svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad ovo zapamtiš, ove stvari, neće ti moći niko prići i ubacivati šubu po pitanju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko Allaha subhanahu wa ta'ala uporedi sa njegovim stvorenjima učinio je šta? Kufr. Ko zanegira svojstvo kojim je sebe Allah subhanahu wa ta'ala upisao, učinio je kufr. I ovo se ovako općenito kaže. Tako? mi potvrđujemo sve ajete koji govore o sifatima i hadise koji govore o sifatima prema njihovom vanjskom značenju. I potvrđujemo njihova značenja. I vjerujemo u njihovu suštinu. Je tako? I vjerujemo njihovu suštinu. A kakvo u kakvoću na ulazi. I to vraćamo Allah subhanahu wa ta'ala. To nam nije naređeno. To je što stiče svoj stav. To je što stiče svoj stav. Hajde nam sad ti objasni kako mi vjerujemo da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad Arša. Hajde objasni šta se sakri tamo za babu. Pa nisi ti mali da se kriješ iza babi. Ha? Allah je di. Veliki. Kako mi vjerujemo da se Allah subhanahu ta'ala uzdigao iz narša? Ko će nam to objasniti sve? Onako kako prijuči njegovim savršenim svojstvima, vjerujemo da su uzdigovi. Uzdizanje nam je poznato, znamo šta to znači, je li tako? Razmišljamo kako je. Ali ne ulazimo u kako će tog uzdizanja. Uzdizanje nam je poznato, to znamo šta znači. Allah subhanahu wa ta'ala je potvrdio to svojstvo i mi vjerujemo da je se uzdigao, jel tako? Ali ne ulazimo u kako, u kako će. Ali se mora vjerovati da je se uzdigao. Jel tako? Ali se mora vjerovati da se uzdigao. Ruka. Kako vjerujemo? Ima ruke, ali ku naše ruke, kako biti njegovim uzvišenosti sa savršenosti. Ne ulazimo u kakvoću, potvrđujemo to svojstvo, ne pravimo pore, poređenje. Dobro, neko će reći, ali čim se kaže ruka, odma se pomisli, znamo mi. Je li tako? Mi ono kažemo, ono ono ko tako kaže pravi je fasik. Odma je napravio pore, poređenje. Je li tako? mi to negiramo da odmah nam upadne. Zašto negiramo da odmah nam upadne? Da značenje ruka ne upućuje nužno odma na i na osobinu ruke, je li tako? Zašto? Zato što je ovo tvoja ruka, a deva isto ima ruku, je li tako? Bager ima ruku. Bager ima svoju ruku. Je li tako? Šta je ovaj izraz on u suštini ne dobiva svoju kakvoću i ti ne zamišljaš kakvoću tog izraza dok se on ne pripiše nekome ili nečemu. Tek onda stvaraš sliku toga. Pa kad kažeš bager ima ruku, je tako? Onda stvaraš sliku kakva je to ruka, je tako? Neka poznata. Je tako? Kad kažeš, ne znam, Omerova ruka, onda stvaraš sebi sliku neke poznate ruke, ili tako? <laughs> Neke snažne desnice. Ali na ruka, ili tako, radi Allah man, onda zamišljaš tu ruku koja nikad dvoboj nije izgubila. Koja je tu bila podlaktica. Je tako? To je ta stvar. A kad se pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala, onda ne zamišljaš ništa. Ništa, Zašto? Zato što ne znaš kakav je Allah subhanahu wa ta'ala. Prema tome i ne asocirate to ne praviš nikakav tesavur da tako kažem. Ništa ne zamišljaš. Jel tako? Nego to ostavljaš tu kako će Allah subhanahu wa ta'ala. Ali potvrđuješ to značenje i vjeruješ u to svojstvo. Jel ovo jasno? Ovo nemoj da vas kod dođe da ukotve podvalji. Dobro. Ostalo još imanu kader. Neće čovjek vjerovati u Allaha da je Allah gospodar kako treba sve dok ne povjeri u što? U kader. Sve dok ne povjeri u kader. Znači neće priznat svoj, robubi, svoj svoje robstvo. Je tako? Neće priznat da je on rob i neće se poniziti pred Allahom subhanahu wa ta'ala kako treba da se ponizi i neće priznati Allaha za gospodara kako treba da ga prizna za gospodara dok ne povjeri u kader. Je tako? Zato je vjerovanje u kader od ruknova imana. Imana. Je tako? Vjerovanje u kader od ruknova imana. Zato Abdullah ibn Omar šta kaže? Tako bi onoga u čijoj ruci sina Omerovog duša kad bi na Allahovom putu podijelili brdo uhud zlata neće im Allah primit ništa od toga dok ne povjeruju u kadru. Dok ne povjeruju šta? U kadru. U sudbinu. U Allahovo određenje. Jer tek kad povjeruju Allahu određenje, povjeruju Allahu u gospodarstvu u potpu, u potpunosti. Šta tu? Da Allah smanova wa sve prethodno zna. Da je sve prethodno za, zapisano, da stvara on šta hoće i biva samo ono što on hoće i da je on jedinistvo stvoritelj. Kad se tako pomiri sa tim, onda mu nikad neće naupast šeitanska pitanja u smislu Jel' tako? Šta je sa kafirima? Kako će kafir biti kažnjeni? Jel' tako? Što će oni biti kažnjeni? Jel' tako? A za sudbina? Pa i tako da je. Ne. Znači, vjeruju sube. Iman i kufr, pokornost i grije, sve je to po Allahovom kaderu i njegovoj volji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećao je za to nagradu. A nije zadovoljan sa kufrom i nepokornošću i prijeti za to kaznu. A jedno i drugo je Allah sudbinom odredio da bude imana i, i kufra. Tako kakvi su stepenovi vjerovanja u kadr, ko će nam objasniti? Ko će nam objasniti? Hajde. Ne znam ja, jel? Jel stepenovi vjerovanja u kadr, odnosno stupnjevi kadra, šartovi kadra, kako god se izrazimo, vezano je za kadr. Treći. prvo znanje da Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodno unaprijed zna. Dobro? Sve dopisano. Zatim? Da on određuje šta hoće, kad, kako Da se sve događa prema njegovoj volji. Volji ne može ništa protiv njegove volje. Je tako? Ne može ništa biti protiv njegove volje. Dobro? I dalje? i da je on jedini stvoritelj. Niko ništa ne, ne stvara mimo njega. On je stvoritelj svega. Jeste razumili reći? I to je onda potpuno vjerovanje u kader. Zato Allah subhanahu wa ta'ala odgovara mušicima. Kad oni obožavaju mimo Allah subhanahu wa ta'ala ono što im nešteti Ermini. Niti im može koristiti Oni to obožavaju. I kažu, što obožavate te tamo neke kaburove i evlije? Oni kažu, ovo su naše šefađije kod Allaha. On će se za nas uzimati kod Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, reci, kul, eto ne bi un Allah bima la ja'lamu fi samavati u la fil ad. Zar Allaha obavještavate o nečemu što ne zna na nebesme i na zemlji? Ervine, šta ovo znači sad? Zar Allah obavještavate u nečemu što on ne zna? Ako Allah ne zna da su ovo vaši šefađije i da će se oni zauzimati za vas, šta to znači? To nije nikad bilo. Da to neće ni biti. Ako Allah ne zna, jer nema ništa što Allah ne zna. Pa ako Allah smerom tajla kaže, zar ga upozoravate na nešto što on ne zna, Allah ne zna da će ovi biti šefađije, da će se zauzimati za vas, Šta to znači? Da neće ni biti. I da se neće zauzimiti. Jer može biti nešto što Allah ne zna. Znači što Allah ne zna niti je kad bilo, niti, je će biti. Znači ne ima ničega što Allah ne zna. Pa kad Allah svana ta'ala ovdje kaže, zar upozoravate i obavještavate Allaha o nečemu što on ne zna na nebesme na zemlji, znači da toga i nema. Niti je bilo, niti će biti. I to je tako ubjedljivo, znači ubjedljiva negacija. Ništa nema, ni jedne trunke. Ništa. Ne postoji. Ni u najdubljim dubinama zemlje i bilo koje druge zvijezde. Ni jednog zraka sunčevog. Ni jedne liske. Ni jedne ćelije. Ni jednog atoma. Ni protona, ni elektrona. Ni neutrona. Ništa nema a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna sve. Apsolutno sve. I to je vjerovanje u kadar, da Allah sve zna, da je sve zapisan, jer u suprotno pripisali bi nedostatke Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Da, da se ništa ne događa mimo njegove volje, šta u suprotnom bi bilo da nešto Allah hoće da bude, ono ne bude. Ili s druge strane, nešto Allah subhanahu wa ta'ala neće i ne želi da bude, ono se desi. Onda on nije apsolutni gospodar. Pa tako? Zato se mora vjerovati u sudbinu. I u sudbinu samo vjer, vjerujemo. I nema nikakve druge obaveze prema sudbinu. Je tako? Ali nam neće prema sudbini biti su, suđeno, nego prema šerijatu koji nam je bio poznat. Pa čovjek ne može reći je tako, pozivat se, pravdat se sudbinom. Da je men bilo suđeno, ja bi, ovo šta ti znaš šta je tebi suđeno? Ti ne znaš šta ti je suđeno. Dok se ne de, ne de se. Je tako? Ali znaš šta ti je naređeno. Znaš šta ti je zabranjeno. I zato ćeš biti pitan. Je tako? Zato ćeš biti pitan što ti je naređeno i zabranjeno. Prema tome, Šta je na čovjeku? Da se tru, trudi. Zašto se čovjek trudi? A zna da je Allah spanao tajala sve unaprijed, zna sve unaprijed zapisao. Zašto se onda trudi? Zato što čovjek ne zna šta je Allah odredio, šta je propisao. Pa se trudi, pa što stekne i stigne, to mu je znači kad, kad stekne i kad stigne bilo pro, propisano i suđeno. A on se trudi i nešto mu izmakne i promaši ga, Znači nije mu bilo suđen. I nagrada i kazna je na osnovu njegovog truda i nastojan. Je tako? A ne sjedi i ne čeka da vidi šta će tu biti suđen. Nego se trudi. Ako je vrijeme Ezana, još samo jednu rečenicu. Nemoguće je pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala zlo u bilo kakvom smislu. Zašto? Zato što je to suprotno njegovim savršenim i uzvišenim svojstvima koja su sva savršena i u, uzvišena. Je tako? I nisu, nema nikakve negativnosti i nedosta, nedostatka u tome. Pa šta je da se zlom koji mi viđamo? To je, ono to je zlo koji je Allah subhanahu wa ta'ala stvara, ali ne dolazi od njega, nego od njegovi robova i stvore i stvorenja. Je li tako, Ermin? Pa, kad te nešto stigne, znaj da si zaslužio. Ti svojim rukama to zabavio, je li tako? A da nije to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala početno, nego je došlo kao posljedica tvog džehla, tvog fiska grijeha, tvog neznanja, tvog zuloma koji sam sebi činiš. Je tako? E tako se, znači, onaj, vjeruje da je kader od Allaha subhanahu wa ta'ala i dobro i zlo. Od Allaha da Allah stvara i dobro i zlo. Ali od Allaha je dobro, a zlo Allah je stvorio radi sebebom njegovih stvorenja. Sebebom njegovih stvorenja. I šta još? to je zlo u perspektivi iz perspektive naše. Je tako? A Allah subhanahu wa ta'ala je i u tome dao duboku mudrost i veliku opet kori, korist i fajd koja se vraća opet nekom od njegovih robova. Pa bude nekome iskupljenje za njegove grijehe, nekome bude osabor i pa stekne veliku nagradu. Jel tako? Neko kazna bude. Neko bude kazna na Dunjaluku pa ga ne čeka na Hiretu i tako dalje i tako dalje. A neko bude iskušenje pa još dublje zaglavi u, ku, u kufr i tako Allah smano ta'ala stvara šta, šta hoće.